Շուշիի Դանիել Ղազարյանի անվան դպրոցում ուսումնական տարի մեկնարկեց սաների երաժշտական ու բանաստեղծական կատարումներով։ Ուրախությունն ու ողջավորվածությունը համատարած էր, կարոտի ու սպասումի զգացումները միախառնվել էին, ակնհայտ էր հանդիպումը սպասված էր։ Կրթօջախի սաները պատերազմից հետո իրենց ուսումը շարունակել են հայաստանյան եւ արցախյան տարբեր դպրոցներում։ Անսպասելի էր, որ այսօր այսքան շատ մարդ կլինի մեր դպրոցում, ասում է տնորեն Գոհար Մկրչյանը։ Դպրոց հաճախող աշակերտների ճշգրիտ թիվը դժվարանում է նշել որովհետև քիչ առաջ հենց տեղեկանքի բաներ բերեցին ստորագրելու եւ ամեն օր ավելանում են, բայց մոտավորապես այդ թիվը անցնում է 170-ից։ Ճիշտն ասած, նախարարությունից մի քանի օր առաջ պարոն Համբարձումյան զանգարից ասում է, «Այսի չեք դնում մեր գլուխը, դուք ընդամենը 90 աշակերտի ցանկ եք ներկայացրել, բայց 120-ի դասագիրք եք ուզում»։ Ասում եմ, «Ընկեր Համբարձումյան, մեզ համար էլ էր դա անսպասելի, անակնկալ էր, որ այդքան մեծակ շարքանակ աշակերտ կունենանք, բայց մինչև մենք դասագրքերը բերեցինք հասցրինք դպրոց, 120-ից հետո դա եկավ 170-ից անցավ։ Հնարավոր եւ անհնար բոլոր տարբերակները կփորձեն դասագրքերի պակասը լրացնելու համար։ Անցյալ տարի պատկերն այլեր ասում է։ Դասագրքերի խնդիր կա, որոշ առարկաներ նույնիսկ փոխված դասագրքերով են, որոնք նախարարությունում էլ չկային եւ քանի որ դպրոցը նոր վերաբացված է, ընդհանրապես մենք ամեն ինչ զրոյից ենք սկսել։ Անցյալ ուսումնական տարում քիչ քանակով էին եւ դպրոցները կարողացան, որոշ դպրոցներ մեզ օգնեցին։ Իրենց մոտ ավելցուկ դասագրքերի հաշվին լրացրինք այդ պակասը, բայց այս տարի դասագրքերի մեծ պակաս պիտի ունենանք։ Ես նորից պիտի շրջեմ դպրոցներով եւ տեսնեմ ովքեր կարող են մեզ ինչ որ ձևով օգնել։ Այս տարի աշակերտների առաջ իր դռներն է բացել նաեւ նախապատրաստական դասարանը։ Չնայած չափսերով փոքր է, բայց ընդունել է նախատեսվածից շատ երեխաներ։ Որակյալ կրթություն տալու պատրաստական բարեկամությունը մեծ է, մնում է խաղաղություն լինի, ասում է նախապատրաստական խմբի ուսուցչուհի Տիկին Փիրուզան։ Հիմա դասարանը միայն սեղանի ու աթոռների խնդիր ունի, ասում է։ Ծնողներից մեկի ջանքերով եւ սոցիալական զարգացման եւ միգրացիայի նախարարության գործուն աջակցությամբ ձեռք են բերվել բազմապիսի խաղալիքներ։ Նախաձեռնության հեղինակ Սոֆի Սարգսյանն է մանրամասնում։ Տեղեկանալով, որ կա պակաս խաղալիքների երեխաների համար, դիմել եմ Արցախի սոցիալական զարգացման եւ միգրացիայի նախարարություն եւ չեն մերժել տրամադրել են մեզ մեծ թվով տրամաբանական խաղեր, խաղալիքներ։ Այդ ամենը կատարվել է Տիկին Սոֆիա Հովսեփյանի բարձր հովանու ներքո խմբում իրար ծանոթ եւ արդեն ընկերացած երեխաներ կան, անծանոթներն էլ արագ կընկերանան, ասում է ուսուցչուհին։ Փոքրիկ Աննան կրկնակի ուրախ է, ծանոթ դեմքեր կան խմբում։ Մասնագիտություն ընտրելու հարցում կողմնորոշվել է երաժիշտ ու պարուհի է դառնալու։ Արթուրն էլ ուրախ է նոր ընկերներ ձեռք բերելու համար։ Դեռ չի կողմնորոշվել ով է լինելու մասնագիտությամբ, բայց խոստանում է լավ է սովորելու։ Մարինա, Մինել Մայամը, մեր պարանը։ Եկա ով է տեսանի։ Շատ լավ։ Սովորել ու Ուժերի ներածին չափով կաշխատենք արդարացնել մեր դպրոցին վստահած ծնողների սպասելիքները, ասում է տնորեն Գոհար Մկրչյանը։ Երեխաներին ջերմ եւ հագեցած տարի է սպասվում։ Համոզված է, Արցախում եւ նրա սահմաններից դուրս դեռ շատ կլսեն Շուշիի Դանիել Ղազարյանի անվան երաժշտական մասնագիտացված դպրոցի սաների անունները։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։